Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. travanje 1097. godine vođe križarske vojske dobile su zapovjed da napuste tabor u Pelekanumu i krenu prema svom prvom važnom cilju u Maloj Aziji. Papa Urban II. pozvao je na križarski pohod prema svetoj zemlji na koncilu u Clermontu 1095. godine. U kolovozu sljedeće godine glavnina križarske vojske koja je bila podijeljena u četiri velike skupine i koju su uglavnom činili normanski vitezovi iz Engleske, Francuske i Južne Italije te vitezovi iz Francuske, Flandrije i Njemačke krenula je prema Carigradu. U travnju 1997. križarska vojska prešla je preko Bospora i utaborila se kod Pelekanuma ili Pelekana. To je mjesto bilo pored Nikomedije, današnjeg izmita u Turskoj. Krajem travnja došlo je vrijeme da se križari pokrenu prema središtu države Turaka Selđuka, koji su nakon pobjede nad Bizanskom vojskom kod Mancikerta zavladali malom Azijom. To se središte nalazilo u gradu Nikeji, mjestu gdje su održani jedni od najvažnijih koncila rane kršćanske crkve crkve. Pored svoje važnosti kao vjerskog, kulturnog i upravnog središta, Nikeja je bila važna jer je kroz nju vodila stara rimska pa bizantska vojna cesta koja je išla duboko u srce Male Azije. Ako su križari htjeli doći do Jeruzalema, morali su zauzeti Nikeju. Trenutak je bio pogodan za to. Sultan Kili Arslan bio je na istoku ratujući protiv Danišmetske dinastije. 6. svibnja križari su došli do Nikeje. Steven Runciman ovako u svom prvom tomu povijesti križarskih ratova opisuje taj grad. Grad je bio čvrsto utvrđen još od četvrtog stoljeća i njegovi zidovi bili su nekih šest kilometara dugi s 240 tornjeva i stalno su bili popravljani od Bizantinaca. Nikeja je ležala na istočnom kraju Askanijanskog jezera. Njezine zapadne zidine izrastale su izravno iz pličaka jezera i stvarale nepravilan peterokut. Vojska koju je predvodio Gottfried utaborila se pored sjevernog zida, Tankredova vojska pored istočnog zida. Južni zid ostavljen je Raimondovoj vojsci. Turska posada bila je velika, ali trebala je pojačanje. Glasnici jednog od njih presreli su križari, poslani su sultanu kako bi od njega tražili da brzo pošalje trupe kroz južna vrata, ali turska je vojska bila predaleko. Do Nikeje je početkom lipnja 1097. stigao i ostatak križarske vojske. Sada su pod tim gradom bili Gotfrid od Bujona, Raimond od Tuluza, Boemund iz Tarenta, Tankred od Twilski, Hugo od Vermandoa, Robert od Flandrije, Robert od Normandije i Stefan od Bloa. Dok su se križari okupljali oko grada i polako pripremali opsadu i sultan Kili Arslan shvatio je kolika opasnost prijeti njegovom glavnom gradu. Krajem svibnja prve snage Turaka Selđuka počele su napadati križare oko Nikeje. U bitci od 21. svibnja križari su odnijeli jednu od ključnih pobjeda. Europski vitezovi i pješaci pokazali su se nepobjedivima za tursku vojsku ali plaćena je velika cijena za tu pobjedu. Steven Ransiman piše. Gubici križara bili su teški. Mnogi su ubijeni, uključujući i Baldvina, grofa od Genta. Skoro svi od preživjelih sudionika bitke bili su ranjeni, ali pobjeda križara ispunila oduševljenjem. Na svoje veliko zadovoljstvo oni su među mrtvim Turcima pronašli konopce kojima su oni trebali vezati zarobljenike, kako se to sultan nadao. Kako bi oslabili moral opkoljene posade, križari su ocijekli glave mnogim leševima i bacili ih preko zidina ili su ih pribili na koplja i tako paradirali pred vratima grada. Sada kada više nije prijetila opasnost od napada sleđa, križarska vojska usredotočila se na opsadu Nikeje. Križarska vojska počela je opsjedati Nikeju. Sultan je posadi poručio da ih ne može spasiti i da napravi ono što misli da je najbolje. A sada se u sve to uključio i bizanski car Aleksije Komnen. Njemu se nije svidjelo to da će križari morati razoriti dio zidina i grada kako bi iz njega istjerali tursku posadu. Nije mu se svidjelo i to da će križari biti ti koji će ući u grad. I bizanski car poslao je svoje zaslanike u grad kako bi počeli pregovori o predaji. Turska posada je oklijevala, još uvijek su se nadali pomoći od sultana, ali bilo je jasno da križari planiraju opći napad, te da sultanove pomoći nema. 19. lipnja križarska vojska odredila je kao dan kada će početi opći napad. Prije samog napada nad gradom se zavjorila zastava Bizanskog cara. Bio je to veliki uspjeh za križare, ali i za Bizanskog cara. Aleksije Komnen svakom je križaru dao obilan dar u hrani. Križarske vođe dobile su drugačije darove, velike količine zlata i dragulja koji su nađeni u Nikeji. Nakon podjele plijena, križarska vojska krenula je dublje u Malu Aziju, sljedeći staru bizansku vojnu cestu. Kod mjesta Dorilej, to je današnji šehir u sjeverozapadnoj Turskoj, ta se cesta račvala u tri pravca. Jedan je išao prema Armeniji, drugi je išao preko slane pustinje u središtu Male Azije prema Kilikijskim vratima. Treći je drugim smjerom išao prema Kilikijskim vratima i dalje prema Sredozemlju. Steven Ransiman piše. Koji god put križari odabrali, prvo su morali doći do Dorileja, 26. lipnja, tjedan dana nakon pada Nikeje, prethodnica se pokrenula. Tijekom sljedeća dva dana slijedili su je razni dijelovi vojske, kako bi se ponovo okupili kod mosta preko plave rijeke, gdje cesta napušta dolinu Sangarius, kako bi se popela na Visoravan. Maleni bizanski odred pod zapovjedništvom iskusnog zapovjednika Tatikusa pratio je križare. Kod mosta u selu zvanom Bleuke, križarski vođe održali su savjetovanje. Odlučeno je da se vojska podijeli u dva dijela, kako bi se olakšao problem s opskrbom. Jedan dio išao bi pred drugim s jednim danom razmaka. Prva vojska sastojala se od Normana iz Južne Italije i Sjeverne Francuske, zajedno s trupama grofova iz Flandrije i Bloa, te Bizantinaca koji su davali vodiče. Drugu vojsku sačinjavali su južni Francuzi, vojnici i vitezovi iz Lorene s trupama grofa Vermondois. Bojmund je bio zapovjednik prve, Raimond od Tuluza zapovjednik druge vojske. Ali kod Dorileja križare je čekao Kilid Arslan. Gubitak Nike je prebolio, ali gubitak Zlata i Dragulja bio je težak. Sada je Kiliđ Arslan dobio i nove saveznike. Tenišmenski emir s kojima je nedavno ratovao, sada mu je postao saveznik protiv zajedničkog neprijatelja. Svata vojska čekala je na križare kod strateškog raskrižja. Dorileja. Trideset lipnja 1997. godine prva križarska vojska došla je do doline nedaleko od Dorileja. Tamo se ta vojska i utaborila. Sljedećeg dana na nju je u Jurišu krenula vojska sultana Kilić Arslana i njegovih saveznika. Normanski vitezovi te vitezovi iz Flandrije, kojima je zapovjedao bojem od istarenta, okrenuli su se prema neprijatelju. Neborbeni dio vojske, koji su branili pješaci, napravio je improvizirani obrambeni tabor. Christopher Tjerman u knjizi Boži rat, nova povijest križarskih ratova, ovako opisuje početak bitke kod Dorileja. Stvari su se odmah pogoršale. Pokretljivi su turski strijelci na konjima potisnuli vitezove natrag do tabora i napali ga sa svih strana. Opkoljena prethodnica se žestoko sukobila u nepopustljivoj krvavoj bici prsa o prsa, poduprta svojom zbijenom formacijom, nedostatkom alternativnog rješenja i bujanjem duha zajedništva. Nakon više od pet sati, prethodnica se suočila s pokoljem. Vojska sultana Kili Đarslana bila je velika i sastavljena uglavnom od konjanika. Bojmund se našao s dijelom svoje vojske opkoljeno cijele turske vojske, dok je glavnina križarskih snaga pod Raimondom u Tuluza bila na oko pet sati marša od poprišta bitke. U središtu križarskog tabora bio je izvor vode. Zadaća neborbenih pripadnika vojske, žena i svećenika bila je da donose vodu na bojišnicu. Bio je prvi dan srpnja i žega na ravnici Male Azije bila je velika. Križarski vitezovi sjahali su s konja. Samo je jedan vitez sa svojih 40 pratitelja krenuo na konjima u juriš prema turskim položajima, ali brzo je bio odbijen. Turske snage kružile su na konjima oko tabora i spaljivale strelice. S vremena na vrijeme na tabor bi u juriš krenuli konjenički odredi. I tako su satima na križarske položaje nasatali vojnici sultana Kili Đarslana. Opkoljenima u taboru činilo se da nema spasa, osim ako glavnina vojske ne požuri. Kada je vidio da se sultanovi vojnici obrušavaju na njegovu vojsku, bojemund Tarenski, možda najsposobniji križarski zapovjednik prvog pohoda, poslao je glasnike prema glavnini križarske vojske. Cijelo jutro križari su izdržavali kišu strelica i drugih projektila te jurišek turske konjice. Ali bijega nije moglo biti onda su oko podneva postale vidljive zastave glavnine križarske vojske. Steven Ranciman piše. Turci nisu shvatili da nisu opkolili cijelu križarsku vojsku. Na prizor novopridošlica pokolebali su se i nisu mogli spriječiti da se dvije vojske spoje. Križari su bili osokoljeni, stvorivši dugu frontu s Bojmundom, Robertom Normandijskim i Stefanom od Blois na lijevom krilu s Raimondom i Robertom Flandrijskim u središtu i s Gotfridom i Hugom na desnom krilu krenuli su u napad. Turci su bili nepripremljeni dočekati taj napad i vjerojatno im je ponestojalo streljiva. Njihovo oklijevanje preraslo je u paniku kada se na brdima iza njih iznenada pojavio biskup od Lepija s odredom južnih Francuza, Biskup je sam planirao tu diverziju i pronašao je vodiča koji će ih provesti po planinskim putevima. Njegova intervencija osigurala je križarski trijumf. Turci su bili u neredu i uskoro su bili u bijegu prema istoku. Bitka kod Dorileja zapravo se ona vodila nekih 40 km sjevernije od tog mjesta bila je velika križarska pobjeda. Doduše, križari i kroničari prvog križarskog pohoda neće je se sjećati po dobru. Jedan od sudionika govorio je o tome kako su bili stisnuti u taboru poput ovaca u toru i nisu se nadali da će preživjeti tu bitku. Ali kod Dorileja križari su pobjedili i dalje su kroz Malu Aziju krenuli prema Jeruzalemu. U maršu ih je danju pratila žega, noću na višim predjelima planine Male Azije, hladnoća. Stalno su bili umorni, konji su im brzo ugibali. Nakon prolaska kroz koni u Srednjoj Anadoli stanje je bilo tako loše da nije bilo životinje uključujući i pse, ovce i koze koji nisu imale rane na leđima od nošenja tereta. Križari pa čak i njihove vođe poboljevali su. Gotrida Bujonskog napao je čak i medvjed i ranio ga. Ali križari su se probili kroz Malu Aziju i na kraju su došli do Jeruzalema. Do tog grada došlo je oko 1500 konjanika i oko desetak tisuća pješaka. U srpnju 1099. skoro dvije godine nakon bitke kod Dorileja križari su zauzeli Jeruzalem. Bio je to kraj prvog križarskog pohoda. Ali bitka kod Dorileja neće biti zadnja koja će se voditi na tom mjestu. Godine 1145. papa Eugen III. objavio je bulu u kojoj je pozvao na novi križarski pohod. Bila je to prva takva bula. Povod za njezino donošenje bio je pad Dese, sjedišta grofovije Edese, jedna od četiri križarske države nastale na Bliskom istoku nakon prvog križarskog pohoda. U drugi križarski pohod krenula je velika vojska. Vodile su je dvije okrunjene glave, Luj VII, kralj Francuske i Konrad III, car Svetog Rimskog carstva. 25. listopada 1147. godine kod Dorileja križarska vojska kojom je zapovjedao car Konrad III. sukobila se u bici s vojskom Turaka Selđuka. U ovoj bici križarska vojska skoro je cijela uništena. U Nikeju se uspio vratiti samo car s nekoliko preživjelih. Bio je to loš početak drugog križarskog pohoda. Ni samo organiziranje odlaska u pohod nije bilo lagano. Konradu III. baš se i nije išlo u rat na Bliskom istoku. Louis se pak rado odazvao pozivu, ali imao probleme pri polasku sa svojim rođacima, govori profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. To je dobrim dijelom proizlazilo iz obiteljskog prijepora, zato što je Luj omogućio jednome svome e, uglednome vazalu da uzme za suprugu sestru Eleonore Akvitanske, a da odbaci onda e, rođakinju Teobaldovu, e, što je jasno da dakle, kako u tim odnosima koji su postojali bila teška uvreda. Izbio je čak i e, direktni sukob između njih dvojice. Vladar je na, na koncu krenuo i ratni pohod, međutim on je završio jednim vrlo nezgodnim činom u opsadi glavnog mjesta je vladar naredio E, da se upotrebljavaju zapaljene strelice e, kako bi prisilio nepokornoga gospodara toga mjesta na e, uzmak, na predaju. Međutim, zapalile su se kuće, zapalila se čak i crkva koje je smjestilo i sakrilo stanovništvo i svi su oni izgorjeli. To je nešto što je onda ostavilo i tekakav osobni dojam na samog, samoga Luja i bila onda dodatna pobuda za to da krene u križarski pohod i da taj način izvrši svoju pokoru i to treba također naglasiti kao važnu e, motivaciju pristupanja e, u križarski pohod, dakle ne samo činjenica e, što se radilo nešto u slavu Božu, odnosno čuvale su se kršćanske pozicije u svetoj zemlji, nego su E, i e, križari mogli računati na stanovite pogodnosti i direktne polastice koje su jednim dijelom proizlazile iz njihovog vjerskog e, osjećaja, dakle pogotovo što se tiče pokorničkoga statusa, dakle oprost svih grijeha koji bi bili ispovjedani. To je jasno naznačila već i bula pape Eugana III Na Badnjak 1144. godine vojska Mosulskog Atabega Imad al-Din Zangija ili Zengija osvojila je grad Edesu, središte grofovije Edesa, najstarije križarske države na Bliskom istoku. Taj je uspjeh donio Zangiju golemi ugled u muslimanskom svijetu. Do tada su u pravilu Franci, kako su križare nazivali muslimani, u pravilu pobjeđivali muslimanske vojske. Zangi je postao uzoran sveti ratnik. Christopher Tierman piše. Kalifu Bagdadu dodijelio mu je naslove Ukras Islama, pomoćnik zapovjednika vjernika, kralj s Božjom pomoći. Imenovanje Mujahedinom dodalo je religiozni ideološki naboj vojnoj moći vođe, kojega su se njegovi sljedbenici bojali koliko i njegovi neprijatelji, kojega su smatrali sadističkim čudovištem, samo prisustvo kojeg je uzrok smrti jednog čovjeka, a koji je razapeo svoje vlastite vojnike zato što su izašli iz vojnog poretka i gazili usjeve. Jedan je revni član Zengijeve pratnje napisao, ako je osvajanje Edese otvoreno more, onda su Jeruzalem i sve franačke zemlje njegove obale. Zangija je njegov sadizam koštao glave. Nakon jednog od njega je omamljena pićem u postelji ubio njegov franački rob Eunuh. Kako to Steven Ransiman piše, Zangija je zatekao roba kako pije vino. Onda ga je žestoko prekorio zbog toga. Rob ga je u ljutnji ubio nakon što je on zaspao. Iza Zangija su ostala dva sina. Saif din dobio je na upravu Mosul, Nuraldin ili Nuredin dobio je na upravu Alep. Nuredin će naslijediti svog oca kao uzoran sveti ratnik. Godine 1146. križari će pokušati preoteti Edesu. Nuredinova vojska će ih poraziti. Nuredin je onda zapovjedio razaranje zidina i tornjeva Edese i ubojstvo svih kršćana koji su u njoj živjeli. Tako je taj grad izgubio svaku važnost, čak i ako ga ponovno križari zauzmu. Za križare u Utremeru ili Prekomorju poruka je bila jasna. Do tada razjedinjeni muslimanski svijet dobio je vođu koji ga može ujediniti i ugroziti sve križarske države na Bliskom istoku. Godine 1145. papa Eugen III. bulom je pozvao kršćanski svijet u novi križarski pohod. U Buli je pored oprosta grijeha papa ponudio i nešto svjetovnije nagrade. Također su e, tu bile i neke druge e, povlastice više svjetovnijega karaktera, obustava, naplate kamata ili nekih dodatnih podavanja na temelju zajmova koju su pojedinci e, uzimali, također obustava svih pravnih sudskih procesa koji bi bili pokretani od onoga trenutka kada bi oni uzeli križ, dakle kada bi službeno postali dio križarskog pohoda, nije vrijedilo do duše za prije, iako je bilo pokušaja dakle, samih križara da nekako to izuzeće protegnu i na ranije i također vrlo važna stvar, križarima se nudila mogućnost da mogu zalagati svoju imovinu i svoja imanja crkvenim ustanovama, vjerskim kućama, na temelju toga dizati kredit kako bi onda mogli pokrenuti u konačnici e, se u sam pohod dakle uz povoljnije, e, povoljnije uvjete. Dakle, ima niz elemenata koji su onda upućivali i na interes širih slojeva koji su e, stupali, dakle, profesionalnih radnika koji su stupali u križarski pohod i samih vladara koji su s jedne strane na taj način snažili vlastiti ugled ili čak djelovali iz vlastitoga duhovnog, vjerskoga osjećaja ili pokušavali onda stvoriti čak e, veze koje su prije e, nedostajale s e, nepokornim vazalima ili velmožama koji su im se suprotstavljali. Križarski pohod na Bliski istok nije bio jedini koji je bio poduzet 1147. godine. U petom stoljeću na području između rijeke Odre na istoku i Labe i Sale na zapadu naselili su se Vendi, skupina slavenskih plemena. Već u šestom stoljeću Franci su došli u sukob s Vendima. Karlo Veliki je u devetom stoljeću pokrenuo pohod koji je trebao pokoriti Vende i pokrstiti ih. Njemački car Henrik I počeo je s politikom anektiranja vendskih teritorija, ali 980 1933. izbila je velika venska pobuna. Nakon nje vlast njemačkih careva, a i kršćanstvo, nestali su iz područja kojim su vladali Vendi. Njemačko nadiranje u područje između Labe i Odre ponovno je počelo 1125. za vrijeme vladavine cara Lotara II. Godine 1147. to je prodiranje dobilo i križarski element. Vođa križarskog pohoda bio je Henrik Lav iz obitelji Velf, vojvoda Saske i kasniji vojvoda Bavarske. Taj pohod protiv Venda ovako opisuje Christopher Tierman. Glavna vojska od možda i nekoliko desetaka tisuća ljudi okupila se u Magdenburgu početkom kolovoza pod legatom Anselmom Havelburškim, čiji se vjerski sjaj iskazao nazočnošću šestorice drugih njemačkih biskupa. Regent Vibalt iz Korvea pokazivao je dimenziju carskog podstva tog oživljenog Drang nach Osten – Dio legatove vojske probio je svoj put stotinama kilometara kroz venski teritorij do Demina na rijeci Penei, moguće kao priprema za napad na strateški važan otok Rigen, koji je nekoliko desetljeća prije napao car Lotar. Unatoč svečanom uništenju poganskog hrama i idola u Malhovu na jugu, opsada Demina pokazala se uzaludnom, a venski otpor doveo do zastoja iz kojeg su se kršćani neveselo izvukli početkom rujna. Neuspjeh pod Deminom dobrim je dijelom nastao zbog podjele u njemačkoj vojsci. Po nagovoru grabežljivih lokalnih mark grofova, glavnina kršćanske vojske krenula je dalje na istok, radi opsade Šćećina u Pomerani, glavnog trgovišta u estuariju Odre. Teškoća pritome ležala je u činjenici koju su građani ubrzo objavili opsjedateljima vješanjem križeva na svojim zidinama, da je Šćećin već prihvatio njemačkog boga, kako su ga domaći zvali. Taj križarski pohod na Baltiku doveo je do velikih gubitaka kod Venda i od tog trenutka prestaje njihov jaki otpor njemačkom prodoru. U sljedećim desetljećima njemački kolonisti počet će dolaziti u područje između Odre i Labe. U sljedećih nekoliko stoljeća Vendi će skoro sasvim iščeznuti, a na njihovom području izrašće važni njemački trgovački gradovi. Pohod na Bliski istok neće imati takve rezultate. Svi su križari kao profesionalni ratnici trebali biti dobro organizirani. Jasno da to na terenu nije uvijek tako e, uspjevalo. oslom. i sama e, druga križarska vojna imala je e, nekoliko etapa i nekoliko smjerova. Recimo, jedan dio velikaša što s francuskoga područja, što s carskog područja je kretala iz Južne Engleske, iz a Oni su imali jedan poseban plan, trebali su takako morskim putem onda preko Atlantika pa onda e, Sredozemnog mora e, stići do e, svete zemlje, ali već u startu se znalo da će imati jedno lagano skretanje jer su pomogli budućemu portugalskom kralju da osvoji Lisabon i to je jedan od recimo može se čak reći jedini pravi uspjeh cijeloga toga drugoga križarskog rata dakle su doista križari uspjeli osvojiti Lisabon i time omogućiti te prilično dobre temelje za e, daljnji razvitak portugalskog e, kraljevstva. S druge strane, e, što se tiče Francuza, Francuzi su slijedili za Njemcima. U taboru Luja VII. se čak neko vrijeme razmatrala i mogućnost da radije krenu morem jedna skupina je čak i krenula dakle, e, iz južne Francuske morem jednim dijelom. Bilo je riječ o, radilo se o tulskome grofu koji imao vlastite ljude i koji je vlastitom aranžmanu onda krenuo e, na Bliski istok. E, on je napokon onda se prebacio preko Brindizija na kopno današnjega balkanskog plotoka, odnosno na prostor Grčke. Dakle, to je još jedan smjer kojim su e, išli e, ratnici. Što se tiče samih e, njemačkih četa koje su bile brojni od Francuske, recimo prema dostupnim podacima Konrad je vodio negdje 2000 vitezova, teško je govoriti o pješacima, o broju pješaka, dok je recimo Lu imao na raspolaganju negdje 700 vitezova. Tu su postojali onda tradicionalni putovi koji su išli uz Rajnu, odnosno e, Dunav, kada bi došli čak e, na prostor ondašnje Ugarske kraljevine, pa se onda prebacili na današnji prostor e, Hrvatske. Vojska cara Konrada bila je u istinu golema ali njezin veći dio činile su neborbene trupe, uglavnom hodočasnici koji su koristili zaštitu Konradove vojske. Konrad je tada imao veliki ugled čovjeka koji je već desetljećima ratovao, ali on je u doba početka drugog križarskog pohoda imao preko 50 godina i više nije imao ni volje ni snage svaki dan se nositi sa sukobima njemačkih plemića te plemića iz Lorene. Sve se više oslanjao na svog nečaka Fridriha, koji je pak bio mladi i neiskusan. Prisutnost golemog broja hodočasnika smetala je pak vojnicima. Christopher Tierman piše. Jedan se veteran žalio. Zašto papa Eugen III. nije insistirao na tome da slabi ostanu kod kuće, kao i zašto umjesto što je zabranio luksuznu odjeću, sokolove i lovačke pse, nije opremio sve snažne muškarce mačem umjesto torbom, te lukom i strijelama umjesto štapom, jer slabi i nemoćni uvijek su teret za svoje sudrugove i izvor plijena za svoje neprijatelje. Koliko su Konardova vojska i njezina pratnja bile velike kazuje činjenica da su trupovi napuštenih brodova i čamaca koji su prevezli njemačku vojsku i prateće hodočasnike preko Dunava bili dovoljni da okolnim stanovnicima osiguraju ogrjev za zimu i građevinski materijal za kuće ali ta se vojska sporo kretala. Napredovala je samo oko 16 km na dan, što je bilo sporije od tempa napredovanja vojski prvog križarskog pohoda, koji su se kroz Balkan morale ponekad probijati i u borbi. Mogli su slijediti i trase starih rimskih putova, dakle onoga središnjega puta koji je vodio iz toga sjevernoga dijela e, nekadašnjega Ilirika sve do Konstantinopola Međutim, već je to bilo vidljivo i u prvom križarskom e, pohodu, e, koliko je ta velika masa ljudi makar bili čak i relativno dobro organizirani i zato su se nastali pobrinuti i Konrad e, i Luj, čak recimo u Lujem slučaju kako bi pokušao ostvariti bolje jedinstvo vlastite vojske, bolju stegu je E, i praksu sklapanja prisežničkog zajedništva. Dakle, svaki križar je morao položiti prisegu e, da će se pridržavati određenoga reda i slušati e, zapovjedništvo. To u praksi nije uvijek tako dobro funkcioniralo, ali pokazuje dakle i svjesnost glavnog vodstva da mora postojati e, stega i svjesnost pojedinaca da prihvaćaju ipak e, da je to pohod u kojem mora vladati e, reda ako će se ispuniti ciljevi, ali bez obzira to kao što sam već naznačio, s obzirom na iskustvo prvoga križarskog pohoda, ozloglasile su se križarske čete, jer načelno velika množina naoružanog ljudstva, kamo god prolazila, predstavlja prilično ugrožavanje, pa onda ako uh, odjednom prosude da nemaju sve što im je potrebno, skloni su se i upustiti u e, pljačku i to je bio glavni problem vladarima i državama koje su križarima stajale na put. Dakle, i Luj VII i njegov vodstvo na koncu su odustali e, od putovanja morem, jer je ono bilo povezano sa mnogim problemima i financijske naravi, činjenice što luj VII nije vladao niti jednom lukom E, pa bi onda to predstavljalo doista poteškoću njegovoj e, skupini. E, oni su krenuli mjesec dana kasnije odnosu na Njemce, dakle tu je bila njihova prednost utoliko što su Njemci koji su organiziranije putovali, osobito kroz Ugarsko područje, čak izgradili velik broj mostova koji su onda Francuzi mogli samo iskoristiti za daljne napredovanje, ali čak i u njemačkom slučaju, bez obzira na pregovore i činjenicu što E, je e, i e, ugarsko vodstvo i na koncu i bizansko vodstvo u pregovorima prihvatilo prolazak križara, nisu sasvim se ponašali onako kao što bi ti vladari očekivali. Manuel Komnen došao je na Bizansko prijestolje 1143. godine. Njegov otac, Ivan II. Komnen, bio je sin Aleksija Komnena, koji je dočekao križare prvog križarskog pohoda. Ivan II. bio štedljiv car, koji je najviše novaca trošio na vojsku. Veneci je pokušao oduzeti trgovačke povlastice koje ona imala u Bizanskom carstvu i novcem dobivenim tim novim trgovačkim ugovorima namjeravao je ojačati carstvo. Nakon neuspješnog rata s Venecijom morao je toj sredozemnoj sili vratiti sve trgovačke trgovačke povlastice. Ali je u sukobima s drugim susjedima, pečenezima, ugarima i srbima, postigao značajne uspjehe i učvrstio granice carstva. S njemačkim vladarem sklopio je savez protiv opasnog normanskog kralja Sicilija Rogera II. Na istoku pobjedio je snage Denišmenskog emira. Vratio je u carstvo Suki Likiju i prisilio je kneza Antiohe Raimonda da prizna vrhovništvo Bizanskog cara. Ali 1143. Ivan je umro u lovu. Prije smrti za svog nasljednika imenovao je svog četvrtog sina Manuela. On je bio puno drugačiji od šparnog oca. Georgije Ostrogorski u povijesti Bizanta piše. Bio je pravi bizantinac, prožet idejom univerzalne carske vlasti i opsjednut strašću prema teološkim diskusijama. Istodobno je međutim čitavim svojim bićem bio vitez zapadnog stila i utoliko je u bizantskoj povijesti predstavljao novi tip vladara. Na njemu se može jasno razabrati kako se duboko na bizantski svijet odrazio dodir s križarima. Manuel je obožavao zapadne običaje i njegovao ih je na svojem dvoru i njegova su dva braka sa zapadnim princezama pridonijela tome da je Bizanska carska rezidencija dobila novo lice. U Komnenskoj palači Blaherna zavladala je atmosfera vedrine i životne radosti. To više nije bila ona veličanstvena raskoš orijentalnog stila, koja je nekoć okruživala Bizantske careve u velikoj palači na Zlatnom rogu, već laka, viteška elegancija zapadnog stila. Održavali su se viteški turniri u kojima je sudjelovao i sam car, za Bizantice neobičan i stran spektakl taj zapadu naklonjen bizanski car dočekat će zapadne križarske vojske. Kao i njegovom djedu Aleksiju Komnenu, njihov dolazak neće biti ugodan. Da stvar bude gora, staro savezništvo koje je ugovorio njegov otac Ivan II, ono s njemačkim kraljem i carem, doći će na kušnju. Manuelu se neće svidjeti ponašanje Konrada III i njegovih vojnika. Bizanski car Manuel je tražio određena jamstva i pružio je stanovita logistička jamstva da će omogućiti nesmetanu i redovitu opskrbu, dakle na određenim punktovima, pristup e, lokalnim trgovištima i mogućnost e, da se novac mijenja po povoljnim uvjetima. To nije uvijek tako uspjevalo jer teško je bilo i lokalne mjenjače novca natjerati da budu sasvim E, pošteni. Može se zamisliti to je da kako e, našlo svoj odraz u e, križarskim izvorima, kako su križari onda kleli tu grčku podmuklost kada su ih varali i što se tiče mijenjanja novca, ali ostaje činjenica dakle, da bez obzira na to što je što se Manuel pobrinuo da opskrba bude dobra, da je bilo među samim, u samom njemačkom kontingentu onih koji su bili skloni upustiti se i u pljačku, pa čak i nešto više uživati, dakle piti vina i zaostati, pa onda su da kako nastali problemi jer su takve skupine stvarale poteškoće i nerede. Recimo baš jedan manji dio tih njemačkih ratnika koji su zaostali u odnosu na glavnu skupinu jer su se previše naužili vina, Eh, su loše prošli eh, od lokalnog stanovništva koji ih je jednostavno pobilo na koncu, pa su još njihova eh, tijela na tome glavnome putu prema Konstantinopolu dočekale francuski kontinent. Godine 1093. rođen je Konrad. Bio je sin Fridriha I, švapskog vojvode i unuk cara Svetog Rimskog carstva Henrika IV, koji se s papom Grgurom VII sukobio oko investiture. On i njegov brat Fridrih, kojemu je otac ostavio švapsko vojvodstvo, dobili su od cara Henrika V regenstvo nad Njemačkom. Car je umro 1125. i elektori su odlučili da neće za cara izabrati carevog rođaka, nego su za cara odabrali Lotara, vojvodu Saske. Naravno, to je dovelo do pobune Konrada i Fridriha. Konrada su u Nirnbergu izabrali za njemačkog protukralja, u Monci je pak izabran za talijanskog protukralja. Rat s Lotarom potrajao do 1135. godine, kada se Konrad pokorio Lotaru, a ovaj Konrad uvratio sve posjede. Onda je Lotar umro u prosincu 1137. i elektori u Koblencu su za cara Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti izabrali Konrada. Uslijedile su godine rata protiv Henrika Ponosnog, vojvode od Saske i Bavarske, koji nije priznavao izbor elektora. Henrik Ponosni umro je 1139. ali njegov brat Velf nastavio je borbu protiv Konrada. Tek 1142. Konrad je s obitelji Velf potpisao mir i ostao je car. Usprkos ovom miru obitelji Štaufovaca, čiji je član bio Konrad i obitelj Velf, bit će u sukobu sve do kraja 12. stoljeća. Nakon tog mira uslijedile su godine sukoba u Češkoj, Poljskoj, Saskoj, Bavarskoj i Burgundiji. U prosincu 1146. Konrad je uzeo križ i tako prihvatio obvezu da ode u križarski pohod. Za svog sina Henrika onda je osigurao titulu cara. Na početku pohoda sve se činilo sjajnim. Jedan od vođa pohoda, Oton Frajsinski, ovako je opisao taj osjećaj. I tako, kad je oštrina zimske hladnoće popustila, kad su se cvijeće i biljke pomolili iz njedara zemlje pod blagorodnim proljetnim kišama, a zelene livade se nasmiješile svijetu, učinivši lice radosnim, kralj Konrad je poveo svoju vojsku iz Nirnberga u borbenom rasporedu. Iz Regensburga se brodom spustio niz Dunav, a na Spasovu utaborio se u istočnoj Marki, blizu grada zvanog Ardaker. Privukao je za sobom tako veliko mnoštvo da su se rijeke činile jedva dovoljnima za plovidbu, a ravnica jedva širokom za napredovanje. S Konradom su križarski pohod pošla dva vazarna kralja, Boleslav od Poljske i Vladislav od Češke. Pored njih u vojsci je bio veliki broj njemačkih plemića. Među njima je bio i Fridrih Vojvoda od Švapske, budući car Fridrih Barbarosa. Zaneseni kroničari govorili su o vojsci velikoj i do milijun ljudi. Vjerojatno je ta vojska brojala oko 20.000 vojnika, uglavnom pješaka. U lipnju 1147. Konradova vojska prošla je kroz Ugarsku. 20. srpnja ona je u Braničevu prešla preko Dunava i ušla u Bizansko carstvo. U carstvu su je prevezli bizanski brodovi. Isprva je sve išlo prema planu. Konrad je bio saveznik Manuela Komnena ali onda su počeli sukobi Konradove vojske s bizanskim stanovništvom. John Julius Norvić u knjizi Kratka povijest Bizanta piše. Jedva da je ušla u bizanski teritorij, njemačka vojska počela je pljačkati, pustošiti, silovati i čak ubijati, ako je to bilo moguće. Borbe su postale česte čak i između vojne pratnje koju je osigurao car Manuel i kad je vojska došla do Carigrada sredinom rujna, odnosi između Nijemaca i Grka nisu mogli biti gori. U nekoliko je navrata skoro došlo do otvorenog rata između bizanske i njemačke vojske, Konradove trupe logorovale su oko mjesec dana kod Carigrada, a onda su napokon brodovima kojim je osigurao Bizanski car prešle u Malu Aziju. Tamo su doživjele onaj težak poraz kod Dorileja ta ključna e, bitka koja je pokazala unatoč silome Konradovu ugledu e, i u konačnici već dvostrukova križara dogodila se u blizini e, Dorileja, dakle u E, zapadnoj e, maloj e, Aziji bila je posljedica nepripremljenosti. Doista je teško bilo unaprijed predvidjeti sve što čeka križare. Napokon treba imati i na umu da bez obzira na to što recimo danas kada čovjek čita povijesna djela, moderna povijesna djela i vidi one karte u kojima su različitim bojama oslikana područja pod kontrolom pojedinih vladara, pa onda kada vidi kako je izgledalo Bizansko carstvo u tom trenutku, dakle kojem je vladao Manuel I Komnen i može zamijetiti da su križari odabrali put koji je išao službeno bizanskim područjem, ali to na terenu ne znači doista da e, je Bizant, odnosno bizantski car, ili to je vrijedilo za ostale vladare na tom području, uvijek u svakom trenutku doslovce kontrolirao taj prostor, dakle nisu postojale te čvrste e, granice, područje pod e, vlašću e, vladara je ovisilo ponoprije o broju utvrda koje on ima. Što više jasno utvrda, to je onda kontrola mogla biti bolja. U bizanskom slučaju to nije vrijedilo i zapravo su Turci, još je riječ o vrlo moćnoj državi Selđuka, dakle sultanatu Rum, koja je, koji je glavni konkurent e, Bizantu na tome maloazijskom prostoru. Dakle, bez poteškoća su oni mogli prelaziti i na bizantsko područje i to se dogodilo. Naime, oni su e, koristili jednu taktiku na koju uopće nisu bili naučeni e, križari, pogotovo Njemci. Kod Dorileja stradalo je vjerojatno devet desetina njemačke križarske vojske. Konrad je ostao i bez cijele prtljage. Predmeti iz nje prodavani su na bazarima širom Bliskog i Srednjeg istoka. Bio je to prvi veliki poraz križarske vojske. Neće biti zadnji u drugom križarskom pohodu. Turci su uporabili svoju klasičnu, uobičajenu taktiku lažnog uzmaka, kojim su onda namamili pogotovo konjenike. Kako su ih odmamili, onda e, su konjenici strijelci e, mogli nasrnuti na pješački kontingent, nanijeti mu velike žrtve, a pripremiti istovremeno i zasjedu ako onome konjeničkome odredu. Na obje fronte e, je Konrad doživio težak udarac, odlučio se onda na povlačenje, međutim cijelo vrijeme E, su Njemci bili e, zasipani e, strelicama, jednostavno neuhvatljivi tih lakih turskih konjenika koji nisu bili, i to su jako dobro znali da se ne isplati, ni u jednome času pripravni stati onako u klasični boj sa zapadnjačkim vitezovima. Jednostavno u takome srazu Njemci nisu imali šanse da pače, čak je i Konrad bio ranjen u cijelome tome metežu, dobio je dvije e, strele, dakle bio je ranjen e, u, u glavu, ali još više e, od samih takvih rana boljela ga što je doživio poraz na samome početku pohoda zapravo tek nakon što se bio otputio iz Konstantinopola i za njega je križarski pohod praktički bio završen, a on je imao i poteškoća u samome Konstantinopolu što se tiče odnosa sa Manuelom E, koji se prema e, Konradu e, odnosio prilično visoka u datome trenutku. Mnogo toga je obećao, ponajprije da se križari prebace na maloazijsko područje i krenu što dalje od prijestolnice, ali nije uvijek sve onako ispunio. Doduše, treba uzeti u obzir da uvijek niti car nije mogao provesti u dijelo sve ono što je namislio i zbog interesa lokalnih namjesnika i lokalnih e, moćnika koji jednostavno nisu bili e, naklonjeni križarima. Konrad se na posljedku vratio u Konstantinopol kao poraženi ratnik, e, ranjen, još je onda i obolio. Za razliku od Konrada, francuska je vojska pažljivije napredovala. Doduše, njemačka vojska je na prolazu kroz Balkan toliko izmučila tamošnje stanovništvo da je ono bilo potpuno nepovjerljivo prema bilo kojoj vojsci koja je došla sa zapada. Za ono malo hrane što je ostalo iza njemačke vojske, seljaci su tražili goleme cijene, a to je pak izazvalo neprijateljstvo među francuskim vojnicima. Ipak francuska vojska je manje harala i bila je bolje primljena u Carigradu. Dio zasluga za to pripada i supruzi kralja Luja VII, Eleonor od Akvitanije. Ona je svojom ljepotom i držanjem zadivila cara i njegov dvor. David Nikolu u knjizi Drugi križarski pohod piše. Svaka križarska vojska sastojala se od manjih kontingenata. Većina njih stvorena je oko kraljevskog dvora, njegovih viših plemića i svećenika. Jedan od takvih kontingenata u francuskoj križarskoj ekspediciji vodila je žena, Eleanor od Akvitanije, koja je okupila svoje vazale. Ipak čini se vjerojatnim da je bizanski kroničar Niketa krivo razumio ono što mu je prikazano kao sila sastavljena od potpuno naoružanih amazonki. Na čelu njih bila je žena, bogato odjevena, koja se nazivala dama zlatne čizme. Njezina elegancija i držanje i sloboda pokreta dozvali su predvodnicu Amazonki. Eleanor je čini se ostavljala jak utisak, bez obzira kamo išla. Kraljica Eleanor bila je i nadahnuće za kulturu trubadura. Kasnije će se ona pokazati znatno pametnijom od svog supruga kada je u pitanju procjenjivanje stanja na Bliskom istoku. Suprug će joj to vratiti sumnjom za preljub i grubim ponašanjem. Lu je ipak imao više sreće od Konrada. Njegova vojska nije uništena na putu do Jeruzalema, govori profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Lu je, da odmah kažemo na početku, bolje prošao, puno bolje nego Konrad. Dapače, Lu je imao i tu sreću da ga je Manuel čekao doista s punim počastima, čak se pobrinuo eh, za to da ga i osobno eh, provede Konstantinopolom, dakle da mu pokazuje e, najveće gradske e, znamenitosti i Lu je bio ugodno iznenađen i to mu je ostalo trajno e, u sjećanju. Izvori također svjedoče kako dakle, u kasnijem razdoblju mu je nekako Manuel zbog toga ostao mio i drag srcu jer mu je ukazao tako štovanje i treba imati na umu da su svi križare, dakle uključujući i njemačke križare, bili općinjeni samim gradom, njegovim bogatstvom, njegovim sjajem, njegovom prostranošću i nije bilo jasno da je jedan takav vladar koji vlada takvim gradom ne može uvijek provesti onako svoju volju kao što se činilo da, da može i su smatrali da sve ono što je polazilo krivo, dakle ta obećanja Manuela kada se nisu sasvim ispunila, da je to stoga što Manuel nije bio iskren u samome e, početku, dakle to nije e, sasvim točno i bizanski car je mora voditi brigu o interesima lokalnih e, moćnika. Kao god bilo, Luj se neko vrijeme e, zadržao u e, carskoj prijestolnici, da pače čini se i dulje nego što je Manuel to htio. E, osobito se dobra, dobro bila snašla e, Lujeva supruga Eleonora Akvitanska koju bizanski izvori, dakle recimo pisac Niketa Honija osobito uzdiže, dakle uspoređuje sa legendarnom amazonskom e, kraljicom Petezilavom, zatim kaže za nju da je bila zlatonoga jer je nosila uvijek halju koja je bila obrubljena zlatom. Dakle, izazivala je doista pozornost svojim nastupom čak i u bizanskoj prijestolnici koja je bila, kao što sam već rekao, poznata po svojem sjaju. Ipak su ti došljaci iz Francuske e, malo po Manuelem ukusu predugo bili i previše koristili njegovog gostoprinstvo, pa je e, proširio vijest e, kako su Njemci, koji su uvijek imali stanovitu prednost, jer su i ranije, mjesec dana ranije krenuli na, na pohod, postigli veliki uspjeh u Maloj Aziji i to je ponukalo onda Luja da i sam krene dalje jer je očekivao dakle, da su Njemci e, raščistili sve probleme na tome putu i da će relativno jednostavno onda moći napredovati. francuska vojska neće susresti pobjedničku njemačku vojsku, već ostatke ostataka Konradove nekad sjajne vojske. Biće to samo prvi u nizu neugodnih iznenađenja drugog križarskog pohoda.